Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Իրավիճակն առաջնագծում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի Հանրապետության նախագահին են ներկայացրել հանդիպումների արդյունքները։ Ադրբեջանը շարունակում է ապակայունացնել իրավիճակը։ Մինսկի խմբի համանախագահներն ամփոփել են տարածաշրջանային այցը։ Այսօր տեղի ունեցել ԼՂՀ վերահսկիչ պալատի հերթական նիստը։ Եղանակի վատարացման պատճառով Արցախում ժամանակավորապես դադարել է ծխախոտի բերքահավաքը։ Ձմեռային տեղումներն անակնկալի չեն վերի Ստեփանակերտի կոմունալ համակարգի աշխատողներին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 25-ի լույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 15 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 240 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հոկտեմբերի 24-ից 25-ը ԼՂ պաշտպանության բանակում ընթացող տեսչական ստուգումների շրջանակում անցկացվել են շտաբային համալիր մարզումներ, որոնց ներգրավվել են պաշտպանության բանակի եւ ենթակա մի շարք զորամասերի վարչակազմերը, ղեկավարման եւ ապահովման մարմինները։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Նացականյանի ղեկավարությամբ անցկացված միջոցառմանը հետևում էին տեսչական հանձնաշողովները Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ-գնդապետ Միքայել Հարությունյանի ղեկավարությամբ Շտաբային մարզումները ցույց են տվել, որ ինչպես բանակային, այնպես էլ զորամասային ուղակներում ղեկավարման համակարգը գործում է անխափան եւ ունակ է համարժեք դրսեւորվել հավանական զարգացումներին համահունչ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 25-ին հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղակարգավորման գործընթացին եւ արկա խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Համանախագահները Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ներկայացրել են այցի առաքելության շրջանակներում Բաքվում եւ Ստեփանակերտում ունեցած հանդիպումների արդյունքները։ Կարևորվել է բանակցային գործընթացում հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված հանձնառություններին կողմերի հավատարմությունը։ Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում բարձր մակարդակով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարումը։ Նույն օրը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման առնչվող մի շարք հարցերի։ Նախարարը շեշտել է, որ հակառակի ԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների բազմատիվ կոչերին զերծ մնալ առավելապաշտական եւ սադրիչ ռետորաբանությունից եւ գործողություններից, Բաքուն շարունակում է այդ գործելավոճը, ինչի թարմ ապացույցն են վերջին օրերին բանակցային գործընթացի էությունը եւ ոգին խեղաթյուրող Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից հնչող հայտարարությունները, որոնք միանշանակ վնասակար են բանակցային գործընթացի համար։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին ընդունել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Համանախագահների խնդրանքով պաշտպանության նախարարն անդրադարձել է բանակցային գործընթացի ռազմաքաղաքական ասպեկտներին եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Նախարար Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո էլ Ադրբեջանը շարունակում է ապակայունացնել իրավիճակը շփման գծում, բարբերաբար աճում է կրակոցների քանակը, մեծանում է կիրառվող զենքերի տրամաչափը, հանգեցնելով նոր զոհերի։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Պիեր Անդրյուն եւ Ջեյմս Օրլիկը, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը հայտարարություն են տարածել հոկտեմբերի 23-ից 25-ը տարածաշրջան կատարած այցի արդյունքների վերաբերյալ։ Հայտարարությունում նշվում է, որ համանախագահները հանդիպել են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների եւ արտգործնախարարների, Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ պաշտպանության նախարարի, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո իշխանությունների հետ։ Համանախագահները քննարկել են ներկա աշխատանքային առաջարկները, հասնելու առարկայական բանակցությունների հանուն տևական խաղաղության։ Նախագահներից յուրաքանչյուրն արտահայտել է իր տեսակետը, թե ինչպես առաջտանել կարգավորման գործընթացը։ Նախագահները նաև վերահաստատել են համաձայնությունը ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի ընդլայնման ուղղությամբ եւ օպերատիվ մանրամասները դեռ շարունակում են քննարկվել։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դերահսկիչ պալատի հերթական նիստը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Վերահսկիչ պալատը վերահսկողություն է իրականացրել լղա առողջապահության նախարարության երաժշտության ենթակայության տակ գործող տարբեր բժշկական օբյեկտներում, այդ թվում լղա հանրապետական հիվանդանոցում, Մարտունու եւ Շուշի շրջանային բուժմիավորումներում։ Վերահսկողությամբ ընդգրկվել են 2014-15 թվականները։ Վերահսկողության արդյունքում ի հայտ են եկել որոշ խախտումներ։ Վերահսկիչ պալատի առաջին բաժնի պետ Անուշ Սարգսյանի զեկուցմամբ Շուշիի շրջանային բուժմիավորում ՓԲ-ի կողմից համապատասխանաբար 49000 դրամի եւ 53000 դրամի եւ Մարտունու շրջանային բուժմիավորում ՓԲ-ի կողմից համապատասխանաբար 48000 դրամի եւ 52000 դրամի անվճար դեղորայքը տրամադրվել է անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեի բերելու իրավունք չունեցող անձանց խախտելով ԼՂ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 555 որոշման պահանջները Մարտունու շրջանային բուժմիավորում որում ՓԲ-ի կողմից 2014-15 թվականին ձեռք է բերվել համապատասխանաբար 37 անվանում 678000 դրամի եւ 43 անվանում 761000 դրամի դեղորայք, որոնք ընդգրկված չեն ԼՂ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 6-ի թիվ 14 ն հրամանով հաստատված ԼՂ հիմնական դեղերի ցանկում։ Խախտումներ են արձանագրվել նաև Սարգիս եւ Ամալիա Կարապետյանների անվան բժշկական կենտրոնում։ Քաղաքական հարակից ծառայությունների եւ ծրագրի դժվարամատչելի հետազոտություններ ծրագրային ուղղության իմունոլոգիական հետազոտություն եւ հորմոնալ հետազոտություններ ենթաողություններով Հանրապետական բժշկական կենտրոն ՓԲ-ի կողմից 2014 թվականին մայիս ամսվա դժվարամատչելի 4 հետազոտություն 17000 դրամ գումարի գրանցամատյանում գրառված չէ, սակայն ներկայացված է ֆինանսավորման Ընդհանուր առմամբ արտահիվանդանոցային ծառայություններ ծրագրով հանրապետական բժշկական կենտրոնի կողմից ԼՂ պետական բյուջե վերականգնման ենթակա գումարը կազմում է 248000 դրամ, Շուշիի շրջանային բուժմիավորման կողմից 782000 դրամ, Մարտունու շրջանային հիվանդանոցի կողմից 261000 դրամ։ Նիստի օրակարգի երկրորդ հարցի համաձայն Վերահսկիչ պալատը վերահսկողությունը իրականացրել նաև ԼՂ արդարադատության նախարարությունում։ Վերահսկողության արդյունքում նախարարությունում խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Վերլուծելով եւ ամփոփելով վերահսկողության արդյունքները Վերահսկիչ պալատի խորհուրդը եզրակացրեց Լղարդարադատության նախարարություն 2014-15 թվականներին Լղարդարադատության նախարարության կողմից ԼՂ պետական բյուջեի գործադիր իշխանության պետական կառավարման հանրապետական եւ տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում ծրագրով հատկացված միջոցների օգտագործման պետական սեփականության կառավարման եւ օգտագործման գործընթացում խախտումներ եւ թերություններ չեն արձանագրվել Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է Արցախի ծխախոտի դաշտերում վերքահավաքը սկսվել է 1 ամիս առաջ եւ կշարունակվի մինչեւ նոյեմբերի վերջը։ Այս օրերին վերքահավաքի աշխատանքների ընթացքը դանդաղել է եղանակային պայմանների բարդարացման պատճառով, սակայն սպասվող արևոտ օրերին նորից թափ կառնի այն։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Ծխախոտագործությունն Արցախի գյուղատնտեսության ծրագրերում տեղգրավեց ընդամենը մի քանի տարի առաջ առաջին փորձը Ասկերանի շրջանում մի քանի հեկտար դաշտ եղավ։ Փորձի հաջողությունը ամեն տարի ավելացրեց դաշտերի մակերեսը 35 հեկտարից հասցնելով մինչև 165 հեկտարի, տեղեկացնում է գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը։ Ինչպես եւ նաեւ նախորդ տարիներին նույն երեք շրջանը մեծանում է ծխախոտը, Ասկերանի, Մարտակերտի եւ Մարտունը։ Անցած տարվա համեմատ ցանկատարածները աճել են մոտ 20 հեկտարով, 146.5 հեկտար է եղել անցած տարի։ Ոլորտի պատասխանատուները, ինչպես նաև ծխախոտագործությամբ զբաղվող ֆերմերները բավարար հիմքեր ունեն այսօր ասելու, որ ծխախոտի մշակությունը կայուն քայլերով դառնում է երկրագործության հիմնական իսկ գյուղատնտեսության ամենաեկամտաբեր ճյուղերից մեկը։ Դրան նպաստում են նաև գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետների խորհրդատվություններն ու աջակցությունը։ Մյուս կողմից երկրագործության այս ճյուղի զարգացմանը նպաստում է նաև այն, որ մթերումը ծխախոտագործի համար խնդիր չէ։ Մասիստո Բաքու ընկերության կողմից Մարտունիում ու Իվանյանում բացված մթերման կետերն ունեն ամբողջ բերքը մթերելու հնարավորություն։ Բացի դրանից ընկերությունը ծխախոտագործներին աջակցում է նաև այլ հարցերում տեղեկացնում է ընկերության տեխնոլոգ Աշոտ Մխիթարյանը գործարանը տալիս է սացիլ, տալիս է պարատանուր, թունաքիմիկատներ, տալիս է կանխավճար, տալիս է դիզվառելիքի գումար, որպեսի գարնանային աշխատանքները կատարեն։ Բերքից գոհեն թե ծխախոտագործները, թե մթերողները եւ թե գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուները նախարար Արամ Մխոյանը ոչ պակաս կարեւոր է համարում նաեւ Բերքի որակը, որը տարից տարի միայն լավանում է։ Բավականին բարձր որակյալ բերք կա, տերևների մեծությունը, որակը, որը որ չի զիջում, նույնիսկ աշխարհում ամենալավագույն ծխախոտագործությամբ զբաղվող նույնիսկ Բրազիլիայում աճած բերքին Անձրևների պատճառով բերքահավաքի տեմպերը դանդաղել են ծխախոտի դաշտերում։ Առաջիկայում սպասվող արևոտ օրերին բերքահավաքի աշխատակները նորից կմտնեն հունի մեջ, եթե եղանակը բարի հաճ գտնվի, բերքահավաքն ավարտին կհասցվի նոյեմբերի վերջերին, տեղեկացնում է գյուղնախարարը Բելլալալայան այսօր։ Կոմունալ համակարգի համար ծմերը տարվա ամենադժվար շրջանն է։ Անցած գիշեր հանրապետության տարածքում տեղացած ձյունը եւ ընդհանրապես զմերային տեղումները հուսով ենք այս անգամ եւս անակնկալի չեն բերի համակարգի աշխատողներին։ Ինչպես մեր թղթակցին հայտնեցին Ստեփանագերտի Սան Մակրում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունում, այդ կառույցը մինչ այդ զգալի աշխատանքներ է իրականացրել զմրան նախապատրաստական աշխատանքները պատշաճ մակարդակով իրականացնելու նպատակով։ Ըստ գազམ་ակերպության տնօրեն Ալեքսանդր Սեյրանյանի, Երևանի աղի կոմբինատից ձեռքբերվել 40 տոննա տեխնիկական աղ, պլանավորված է ձեռքբերել եւս 20 տոննա, կա համապատասխան ավազ աղի հետ խառնելու համար։ Նրբաթախտակից բահեր են պատրաստվել մայթերից ձյունը մաքրելու համար քանի որ համապատասխան տեխնիկա չկա, մայթեր մաքրելու համար։ Ստիպված ծերում եք մաքրում այդ ֆանելներով ունենք համապատասխան քանակի բաներ այս բայել մոտավորապես 300 հատ։ Մենք պատրաստ ենք եւ ցանկացողներին տրամադրենք ձմեռվա ընթացքում լինի խանութներ, լինի դպրոցներ, թե ձնակություններ հիմնարկել, ոչ թե ժամանակավոր անհատույց իրենց տրամադրել։ Բացի այդ, ինչպես նշեց տնորենը, ճանապարհատրանսպորտային պատահարները կանխելու նպատակով պատրաստ վիճակում է ձնամակրման տեխնիկան։ Տեխնիկաները պատրաստացեք ամեն ինչը ձմեռվա պատրաստավորում աս պլան ճշտում Դուկլաս Մակլուրեր աշխարհահռչակ շանսոնյեր Շարլ Ազնավուրն իր անունով աստղ կունենա Հոլիվուդի парքի ծառողում։ Աստղի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 27-ին Կալիֆոռնիա նահանգի սենատի պատգամավոր Քևին Դելեոնը նույնպես ներկա կլինի այս նշանակալից իրադարձությանը։ Տաղանդավոր երաժշտի աստղը կտեղադրվի Pentages թատերասրահի դիմաց, որտեղ հոկտեմբերի 28-ին նախատեսված է 92-ամյա երկչի համերգը։ Աբխազիայի հայերը քաղաքական բնույթի խնդիրներ չունեն։ Այս մասին ասվել է Երևան Սուխում հերոստակամրջի ժամանակ։ Համայնքի ներկայացուցիչ Խաչիկ Մինոսյանի խոսքով Աբխազիայում ապրում է մոտ 42000 հայ։ Բոլոր երկրների նման այստեղ նույնպես խնդիրներ ունեն միայն նրանք, ովքեր աշխատել չեն ուզում։ Աբխազիայի հայերը քաղաքական խնդիրներ չունեն, ինչպես եւ չեն ունեցել այստեղ հայերի բնակության 150 տարիների ընթացքում, իսկ կենցաղային խնդիրներ ամենուր կան, վստահեցրել է համայնքի ներկայացուցիչը։ Աբխազիայի խորհրդարանի փոխոսնակ Աբխազիայի հերոս Վաղարշակ Քոսյանի խոսքով հայերը բավականաչափ ինտեգրվել են հանրապետության հասարակական եւ տնտեսական կյանքին։ Ապրում ենք Սովապնիա քաղաքի սովորական կյանքով, նշել է Վաղարշակ Քոսյանը։ Պատգամավոր Լևոն Գալուսյանն արձանագրեց, որ հայերը բնիկ բնակչության հետ լիարժեք պետություն են կառուցում։ Ընդ որում նա նշեց, որ Աբխազիայի հայերը հույս ունեն, որ Հայաստանը կճանաչի իրենց հանրապետությունը եւ հասկանում են դրա հետ կապված խնդիրները։ Նրա խոսքով հայերը ներկայացված են ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ գործադիր իշխանությունում։ Խորհրդարանում համայնքը ներկայացնում է 3 պատգամավոր։ Հերթական ընտրությունները կկայանան մարտին, իսկ հիմա քննարկվում է ընտրությունների խառը համակարգի անցնելու հարցը։ Կարծիք կա, որ այդ ամենը կմեծացնի խորհրդարանում հայերի ներգրավվածությունը։ Ստամբուլում Գերմանիայի հյուպատոսարանում ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրի շրջանակում նոյեմբերի 13-ին կայանալիք Դրեզդենի սիմֆոնիկ նվագախմբի Աղետ խորագրով համերգը չեղյալ է հայտարարվել։ Այս մասին գրում է գերմանական Deutsche Welle բարբերականը, հղում անելով Գերմանիայի արտգործնախարարությանը։ Բանն այն է, որ համերգի ծրագրում ընդգրկված է եղել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված աղետ ստեղծագործությունը, որի անունով էլ կոչվել է համերգը։ Գերմանիայի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ այդ օրը Գերմանիայի հյուպատոսարանի սրահներն ազատ չեն լինելու։ Մինչդեռ գերմանական լրատվամիջոցը գրում է, որ արտգործնախարարությունում այդ որոշումը կայացրել են այն բանից հետո, երբ տեղեկացել են, որ նվագախումբը համերգին հրավիրել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին, վարչապետ Բինալի Յիլդրամին, ինչպես նաև արտաքին գործերի եւ մշակույթի ու զբոսաշրջության նախարարներին։ Նշենք, որ ավելի վաղ Թուրքիան ի նշան բողոքի հրաժարվել էր ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրին մասնակցությունից։ Ծրագիրն ունի շուրջ 1 միլիարդ 460 միլիոն եվրո բյուջե, որով աջակցում է Եվրոպայում 2014-ից 2020 թվականներին իրականացվող մշակութային տարբեր նախագծերի։ Հալեպում իրավիճակը նույնն է, հայ համայնքի կյանքը շարունակվում է։ Լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրոմանոյանը։ Նրա խոսքով թեև մերթընդմերթ ուժ գնացող ռմբակոծություններին, որոնք Հալեպի արևելան կողմից հասնում են նաև հայաբնակ թաղամասերին, համայնքը փորձում է իր կյանքը հնարավորինս առաջ տանել, գազམ་ակերպում միջոցառումներ, Հայաստանի կողմից ուղարկված օժանդակությունը հասել եւ բաժանվել է Հալեպում, Դամասկոսում։ Պատասխանելով հարցին, թե քննադատություններ են հնչում ուղղված համայնքի ղեկավարներին, որ ուզում են ամեն գնով պահել համայնքը, ինչու են ուզում պահել համայնքը, Կիրո Մանոյանն ասաց, որ նրանք, ովքեր ուզում են դուրս գալ, ազատ են, դուրս են գալիս, իսկ ովքեր ուզում են մնալ, իրենք աջակցելու են, որ մնան։ Ինչ էլ անենք, համայնքը մնալու է, իսկ եթե մնալու է, պետք է պահենք։ Մերձավոր Արևելքում հայության մնալը կարևոր է, որովհետև Հայաստանին մոտ է, ասել է Կիրո Մանոյանը։ Բաքվում Սոսո Պավլիաշվիլիի համերգի շուրջ սկանդալը նոր զարգացումներ է ստանում։ Սոսո Պավլիաշվիլին ընդգրկվել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության սև ցուցակում այն բանից հետո, երբ այցելել էր Արցախ։ Սակայն վերջերս Սոսոն դադարել էր պերսոնա նոն գրատա լինել եւ 52-ամյա երկչին հրավիրել էին Բաքու։ Ադրբեջանի ժողովրդական արտիստ Ռամիս Ֆաթալիևը նամակ է գրել Սոսոյին, խնդրելով հրաժարվել Բաքվում բարեգործական համերգից եւ չգալ Ադրբեջան։ Ադրբեջանցի սցենարիստի կարծիքով Ղարաբաղյան հակամարտության ժամանակ Հայաստանում առաջիներից մեկը համերգ տված Սոսոն իրավունք չունի ելույթ ունենալ Բաքվում։ Սոսոն բավականին հանգիստ է արձագանքել նամակահամարելով անհայ դրամատուրգի անձի նկատմամբ ուշադրություն հravirելու միջոց։ Պավլիաշվիլին հայտարարել է, որ իր համերգները քաղաքական բնույթի չեն, իսկ հայերի հետ բարեկամական հարաբերությունները չի փչացնի ոչ մի հակամարտություն։ Ես հայերի հետ ընկերություն եմ անում, արել եմ եւ կանեմ, առանց ինչ որ մեկին հարցնելու, ասել է Պավլիաշվիլին։ Մարզասերների համար ծանրամարտի աշխարհի պատանիների առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ Արփինե Դալալյանը նվաճեց բրոնզե մեդալ։ Մալազիայի Պինան քաղաքում ընթացող ծանրամարտի պատանիների աշխարհի առաջնությունում 69 գումարած կիլոգրամ քաշային կարգում Դալալյանը Բոկում վարժությունում բարձրացրել է 93 կիլոգրամ, իսկ հրում վարժությունում 127 կիլոգրամ եւ երկամարտի 220 կիլոգրամ արդյունքով գրավել երրորդ տեղը, դառնալով բրոնզե մեդալակիր։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ բարեմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3 աստիճան ցերտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է